פרק כ"ז: ויוסף איוב שאת משלו ויאמר חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי אם תדברנה שפתי עוולה ולשוני אם יהגה רמיה חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגבע לא אסיר טומאתי ממני. בצדקתי החזקתי ולא ארפה, לא יחרף לבבי מימי. יהי כרשע אויבי, ומתקוממי כעבל. כי מה תקוות חנף כי יבצע? כי ישל אלוה נפשו. הצעקתו ישמע אל, כי תבוא עליו צרה. אם על שדי יתענג, יקרא אלוה בכל עת, אורה אתכם ביד אל, אשר עם שדי לא אכחד. הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תהבלו? זה חלק אדם רשע עם אל, ונחלת עריצים משדי ייקחו. אם ירבו בניו למו חרב, וצאצאיו לא ישבעו לחם. שרידיו במוות ייקברו, ועל מנותיו לא תבכנה. אם יצבור כעפר כסף, וכחומר יכין מלבוש, יכין וצדיק ילבש, וכסף נקי יחלוק. בנה חעש ביתו, וכסוכה עשה נוצר. עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ואיננו. תשיגהו חמיים בלהות, לילה גנבתו סופה. יישאהו קדים וילך, ויסערהו ממקומו. וישלך עליו ולא יחמול, מידו ברוח יברח. יספוק עלימו חפמו. וישרוק עליו ממקומו.